bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bugungi oxirgi kufrni muvaffaqat shundan iborat bo'lyaptiki, hamma dinlarni aralashtirib islom dinini, yahudiyat dinini, nasroniyat dinini, butparastlar dinini, kommunistlar dinini, kapitalistlar hammasini aralashtirib bitta yangi din tuzmoqchi bo'ladi. Qaysi din? Hayvonlar dini. Unga nom topa olmayapti, biz uni nomini ertaroq aytib qo'ydik, hayvonlar dini. Turkiya davlati demak bu Turkiya davlatini manfaatini himoya qilishlik uchun hamma dindan bo'lsin. Ular bitta safda turish kerak. Ya'ni falon o'rmonga hujum bo'lar ekan desa, shu o'rmondagi sher ham, bo'ri ham, tulki ham, to'ng'iz ham, maymun ham hammasi shu o'rmondan himoya qilish kerak. Mana bu yangi bir din, yangi bir aqida. Islomimizdan kulishlik bu. islomni masxara qilishlik xolos bu. Demak, u parlamentda o'ltirib turib, galistuk toqqan, salla o'rab odamdan hech ajablanmaslik kerak, chunki ular o'rmon parlamentini tuzganlar. Sher ham o'tiraveradi edi, maymun ham o'tiraveradi, to'ng'iz ham o'tiraveradi. Hammasi bir narsa. Bu hayvonlarning sifati edi, bu inson sifati emas edi bu. Mo'min Mu'minlar bilan birga bo'lish kerak edi. Kofir kofirlar bilan bo'lish kerak edi. Hali bo'yniga salib taqib olgan salib bilan birga bo'lish kerak edi. Endi bugun demokratiya degan bir vabo bashariyatda kallasini aylantiryapti. Endi biz sizlarga yangi bir din tuzib beramiz. Unga chiroyli chiroyli nom ham qo'yishgan. Vatanni muhabbati, yoki millatda umumiy manfaati. Millat deganda islom nima tushunadi? Millat deganda ikkita narsa tushunadi. Qur'onni ta'limi, Allohni ta'limi shu. Mu'min kofir. Muahhid mushrik. Boshqasini tushunmaydi. Endi u mu'minga Nuh alayhisalom vaqtiga ham mu'min kiraveradi. Qiyomat ertaga bo'ladi degan bugun mu'min ham kiraveradi o'shanga. Afrikadagi qopqora ham oladi mu'min safiga. O'zbekistondagi mu'min ham kiradi unga. Yevropadagi ingliz musulmon bo'lsa ham oladi. Lekin mushrikchi, ha mushrik u Abu Lahab bilan bugungi Karim ibn va farqi bor. U mushrik nomi chiroyli bo'lsin, Muhammad bo'lsin, Islom Karimov bo'lsin u. 야군나랑 치아라 자랑달라 없으면 오서 고와간 무슨 티막 이슬람목 tar tarbiye şüki tamam mı şirek Yani hayvanlık derecesinden insanlık derecesi gelmez. İnsanlık derecesinden hayvanlık derecesine bugün küfür insanlara kırmaktı. Türkler, bütün Türkler bitti bölüşken. Yeryüzünde 400 milyon Türk var. O'zbeklar alohida bo'lish kerak, tojiklar alohida bo'lish kerak, pashtunlar alohida bo'lish kerak. Endi biz inson bo'lay deganimiz yana bizni bular hayvon qilmoqchi. Shimpanze toifasi alohida, ha ular bo'ladi ular u. Maymundan turka bo'lgan, tumlar turtirlab tashlaydi u. Turk, o'zbek alohida, qirg'iz alohida, turkman alohida. alloh subhanahu va taoloning tarbiyasi bilan qiladi. Shuning uchun biz yaxshilab do'st bilan dushmanni ajratib olishimiz kerak. O'zbek bo'lganligi uchun emas. O'zbek hali vatanda shaqaga bir noto'g'ri tushunchalar bor yoshlik vaqtimizda. Alhamdulillah katta bo'lib aqlimiz kirib qoldi. Musulmon degani o'zbek degan. Tojik aytadiki tojik degan, qirg'iz aytadiki qirg'iz degan, to'g'rimi? Musulmon shu. Yo'q. Muhammad ismi bilan bo'lib turib ham odam kofir bo'la ekan. Ko'ryapmiz. Butun islom olami ashaqaning nomi chiroyli-chiroyli kofir munofiqdan qo'lda emasmi? Hammasi o'zini xalifa deb biladimi, valil amir deb biladimi? Arab mamlakatlarini 23 ga bo'lib tashlagan. Qatar davlati 400 turizm aholisi va alohida davlat. Buni ham bir ajib ismlari bor uni ham u podshosini. Hammasini Amerika yahudiylari tarbiya o'rnatib qo'ygan. mana bu hayvoniy hayotdan islomiy hayotga chiqish kerak ummat. Ha nimaga Pokistonda jihad qilmaysizlar? Pokiston umumiy manfaatini nazarga tutib qilmaymiz. Shuning uchun Benazir Bo'ton poshsho viloyati bilan ustiga yana bir yahudi ham bo'laveradi, yana bir dinsiz ham bo'laveradi. Juma kunida, bugun juma kundagini shatta dam olish kunini yakshanba kuni ko'chirib qo'ydi. Endi nima turishaveradi? boshqa qancha-qancha islom ustidan kulishaveradi. Shuning uchun mana bu bizni bilishligimiz muhim bo'lgan ilm. Do'st bilan dushman ajrata olishimiz kerak. Do'st bilan dushman ajrata olishimiz kerak. Inshaalloh shunga harakat qilamiz. <clears throat> Do'stlarning ichiga bikinib olgan bir toifani tanib olishlikka inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. <clears throat> Bismillahir rahmanir rahim. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين والكافرين في جهنم جميعا <clears throat> Inshaalloh mana shu oyatlar bilan kifoyalanamiz. Alloh subhanahu va taolo Niso surasida 138-oyatda marhamat qiladi. Munofiqlarga ular uchun alamlantiruvchi azob borligini bashoratini berib qo'yinglar dedi. Ularni shu bilan, ya'ni istihzo shaklida Alloh subhanahu va taolo munofiqlarni alamlantiruvchi azob kutayotganini xush xabarni ularga berib qo'yadi dedi. Bu Qur'ondagi fasohatni, Qur'onning g'olibligi. Ya'ni munofiqqa sen jahannamga tushasan, shu bilan xursand bugun deyishlik, ya'ni uni xorligini yana ham ko'paytiradi. <coughs> alamlantiruvchi azob senga bor ekan Alloh taolo shuni aytdi deb qo'yinglar deb Alloh taolo ularga bashorat beringlar deyapti. bir kishiga aytsangiz, otang o'lib qopti, ho deb kuli aytsangiz, xursand desangiz, joni chiqib ketadi. Uni dardiga dard qo'shiladi. Munofiqni dunyodagi dardiga dard shu bilan qo'shadiki, "Ey munofiq, Alloh taolo aytayapti, senga alamlantiruvchi azobni, xursandchiligini xabarni berib qo'yaman." <clears throat> U munofiqlar qanaqa munofiqlar? Ular mu'minlarni qo'yib kofirlarni o'zlariga do'st tutadi. Mu'minlarni hargiz do'st tutmaydi. Mu'minlarni yomon ko'radi, doim kofirlarni yaxshi ko'radi. Ana shularni Alloh taolo munofiqlar deyapti. Uni qalbida mu'minga zarracha muhabbat yo'q. Mu'minni do'st tutmaydi, faqat kofirlarni do'st tutadi. Kofirlarni kiyinishi, yurishi, siyosati, butun vujudi bilan ularni muhabbat qo'yadi. Ana shu munofiqlarga deyapti Alloh taolo alamlantiruvchi azobni bashoratini berib qo'yadi. Ya'ni shoyat sahobalar vaqtida bu narsa kam topilgan bo'lsa kerak, bo'lmagan ham bo'lsa kerak sahobalar ichida. Chunki munofiqlarga ular do'stlik qilgan emas. Munofiq agar otasi bo'lsa qatliga tayyor bo'lgan. Shoyat ularga qiziq tuyulgan bo'lsa kerak. Mu'min ham mu'min ham kofirni ustidan. Unaqa mu'min bo'lib kam topilgan. Lekin u munofiqlar hozir ko'payib ketdi yer yuzida. Mu'minni xorlaydi, kofirni bag'riga bosadi. Endi bundan maqsadlar nima? Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, ki bular bu qiliqlari bilan, bu qilmishlari bilan, ya'ni kofirlarni mu'minlarning o'rniga do'st tutishligi bilan ana shu kofirlardan o'zlari uchun bir izzat, hurmat topmoqchi bo'lishyapti. Yani agar biz kofirlarga yaqinlashsak, bu yalang'oyoq musulmonlardan ajrab, shoyat bir hurmatliroq, izzatliroq bo'lsak kerak deb o'ylashyapti. Alloh taolay aytayaptiki, izzat kofirlarning oldida emas. Kofirlar xohlagan kishini aziz qilib, hurmatli qilib, xohlagan kishisini xor qila olmaydi ular. Balki jami'i barcha izzat Alloh uchun xosdir. Alloh xohlagan kishi aziz bo'ladi, Alloh xohlagan kishi xor bo'ladi. Unaqa emas, munofiqlar o'ylagan singari emas. Kofirlarni pinjiga kirib olsak, kofirlarni parlamentida o'tirsak, kofirlarni to'plisini tozalab tursak, aziz bo'larmikinmiz deb urinishlar befoyda deyapti Alloh taolo. Hani ular dunyoviy bir obro' hurmat topishlik uchun bu ish Bu mesela, bu kofir hokimlarning atrofida bu xizmatini qilib yurgan, lagambardorlik qilib, maddohlik qilib yurgan munofiqlar boshqa nima maqsadi bor? Shularni qoldig'ini yiyip, shularni maddohligini qilib oxlam erishgani ko'ryapmiz nima o'ylayapti. Jam bo'lsa Arafat Arafatchalik bo'ladi. Munofiqlarni bu davrdagi Abdulloh ibn Ubay ibn Salul shu shu Arafat. Shunchalik bo'ladi. Fikr qamal qilib qo'ygan, suv ham bermaydi. Hamma dunyodan mahrum qilib qo'ygan. Ha? To'la vafadarlık qilmadi. To'la bu istagan narsani qilib bermadi. Yana qancha narsa qilish kerak edi Shu Yahudini rozi qilaman deb bir xristian ayolga uylandi, fransuz ayolga O'g'il farzand ko'rdi, shu Yahudilar rozi qilaman deb o'g'lini olib turib cherkovga cho'qintirdi. Minglab minglab musulmonlarni qamoqlarga tashlab, ularni azoblab shahid qildi. Falastin millatini ichida fasod tarqatib, millati ichidagi iymon taqvoni o'rniga o'rniga demokratik kufr millatchiligini olib keldi. Qaysi bir kufr davlatiga borsa shu kofirlarni peshonasidan o'padi. Ana oxirida ham rozi emas ular. Xorlik bu izzat emas bu. Alloh subhanahu va taolo ana shu munofiqlarga o'zi tarafidan jahannamni alamlantiruvchi azobini bashoratini beryapti. Ular aytib o'tdik, mu'minlarni do'st tutmaydilar. Mu'minlar ustidan balki kuladi. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida boshqa joyda nima deydi? Va iza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ularga aytilsaki voy sizlar ham haqiqiy mo'min bo'linglar boshqa odamlar iymon keltirib haqiqiy mo'min bo'ldi sizlarham mo'min bo'ling desa ha biz shu aql aqli yo'q ahmoqlarga o'xshab mo'min bo'lamizmi deydi. Ya'ni mu'minlarni iymon keltirganliklari uchun ularni sufaho ahmoq deydi, aqli yo'q bilan deydi. Bular nodon kishilar bilan deydi. Bular pastkash kishilar bular deydi. Shuning uchun umrini bekordan bekorga sajda qilib, ruku qilib, roza tutib yuraveradi bular. Molini shu odamlarga o'zi mehnat qilib topgan molini tarqatib yuradi deydi. Bu munofiqlarning sifati bor. Alloh taolay aytayaptiki, ey mu'minlar, ogoh bo'lib qo'yinglarki, asli ahmoq pastkash ana shularni o'zi lekin ular bilmaydi ahmoqligini. O'zini donoda yuraveradi. ko'p o'zini faylasuf oladi, o'zini ko'p bir aqlli, bilimdon deb biladi. Lekin aslida u ular. Demak, qaysi bir kishida qalbida kofirga muhabbat paydo bo'lgan bo'lsa-yu, mu'minga nafrat paydo bo'lgan bo'lsa, bilib qo'ysinki, u munofiqlikka qadam qo'yib o'pdi. Mu'min yo'q ko'rib bo'lmaydi. Chunki uni iymoni borligi yaxshi ko'rishlikka o'zi kifoya qiladi. Alloh uchun yaxshi ko'raman degan gap nima uchun aytiladi? Shu Allohga ishonganlik uchun. Allohning hukmlariga itoat qilyotganligi uchun yaxshi ko'riladi. Mu'min bo'lganligi uchun yaxshi ko'riladi. Umuman mumkin emas. <coughs> Mukammal unda bir yomon sifat paydo bo'lsa. Bitta yomon sifati bo'lsa, 10 ta yaxshi sifat bo'ladi. 10 ta yomon sifati bo'lsa, 100 ta yaxshi sifati bo'ladi. Endi u agar muhojir bo'lsa-chi? Agar u mujohid bo'lsa-chi? Endi bu Qur'onda Alloh taolo maqtagan sifatlari bu. Alloh taolo uni yaxshi ko'rib turibman, nimaga uni yomon ko'raman? Alloh taolo uni maqtab turibdi. Men uni nimaga yomon ko'raman? Ha buni bitta qilig'i yoqmayapkan deb, bitta fikri meni fikrimga to'g'ri kelmayapkan deb. Lekin unda yaxshi sifatlar ko'p. U meni mo'min birodarim. ko'p misol keltirganmiz, yana o'rnida keltirib qo'yamiz. Andalus Ispaniyani Andalus deb atalgan vaqtida shu yerdagi islomiy imorat, islomiy amirlikni amirlari o'zlariga masihiylar tomonidan hujum qilinishligini bilgan vaqtlarda o'zlarini kuchlarini chamalab ko'rsa kuchlar yetmaydi. Shunda shuroga tashlaydiki, shu Afrikadagi musulmonlardan yordam so'rasak, Yani Afrika'daki Müslümanlar o'sha vaqtda Mag'rib, Tunis, boshqa mamlakatlar, Jazoir, boshqa shulardan yordam so'rasa u yerdeki musulmonlardan biz bilan kelib shu dushmanni hujumini qaytarishga yordam bersa. Degan vaqtida vazirlardan bittasi turib aytgan ekan. Hu amir, agar Afrikadan yardımı kelib senga yordam berib dushmanni daf qiladigan bo'lsa, g'alaba qilgandan keyin ular sen amirligini olib qo'yadi." amirligingdan mahrum bo'lib qolasan. Hukumat qo'lingdan hokimiyat qo'lingdan olib qo'yadi. Chaqirib yurmagan ularni foydasi yo'q degan. Shunda bu kishi kimni do'st tutish, kimni dushman tutishligini yaxshi bilgan amir ekan. Shunda aytgan ekan, "Ey nodon, agar shu birodarim kelib men bilan birga jang qilsa, dushmanni mag'lub qilib, shu hujumini daf qilsak, keyin kelib turib bu meni amirligimni hokimiyatim olib qo'ysa, nima qiladi? Meni qatl qila olmaydi, chunki men mu'min birodaraman." Ko'p meni xorlasa oborib turib, qo'ylarga cho'pon qilib qo'yadi. Qo'y qo'y cho'pon qilib qo'yadi. Lekin bu meni dinimni, nomusimni toptamaydi bu. Ko'p xorlasa oborib turib, qo'y cho'pon qilib qo'yadi. Lekin bu meni ham dinimga, ham dunyoyimga dushman. Agar bu kelib turib, g'alaba qilsa meni ustimdan, albatta meni qatl qiladi. Ko'p meni izzatlasa, hurmatlasa oborib turib, to'ng'izlarga cho'pon qilib qo'yadi. To'ng'izbon qilib qo'yadi. Ko'p mana hurmat qilsa bu Masihiy. Albatta dinimni toptaydi, nomusimni toptaydi. Men mu'min birodarimni cho'ponligini qabul qilaman, lekin kofirni to'ng'izbonligini qabul qilmayman deydi. Mu'minni qo'yni etalab yuraveraman. Lekin to'ng'izbon bo'lib kofirga aziz bo'lmayman deydi. Shuning uchun biz kimni yaxshi ko'rishini, kimni yomon ko'rishini yaxshilab bilishimiz kerak. Bugun islom olami deb, arab olami deb atalayotgan diyorlarda bu narsa yo'q. Zindonlarga kirsangiz, Misrda Amerikaliklar kelib musulmonlarni azoblamaydi. musulmonlarni azoblashlik uchun kofirlar, mu'minlar ichdan chiqqan munofiqlar olib kelib foydalanadi. Misrni xos gruppalari kelib azob beradi. Mana hozir aytayapti-ku, biz o'sha Kubadagi nimalarni o'zini diyoriga jo'natib olamiz deb. Misrlik bo'lsa Misrga, Saudiyalik bo'lsa Saudiyalikka. Ya'ni ular xotirjam, chunki ular o'zini itini tarbiyalab bo'lgan musulmonlarga azob beradi. Shart emas Toshkentga Rossiyadan kelib azoblaydi odam. Azoblaydiganlar bor yerda. Ya'ni dastaga o'zidan chiqqan. Dastagini chiqarib olganlar. Boltani dastaga o'zidan chiqarib bo'lgan. Shart emas Amerikadan Space Group kelib turib Misrda musulmonlarni azoblasa. Tirnog'ini sug'urib olinyapkan, to'klarga qo'yib azoblanayotgan mu'minlarni munofiqlar azoblayotgan. Hamma joyda shunaqa. Endi ular uchun alamlantiruvchi azob jahannamdagisi hech ham ortiqcha narsa emas. Aynan shularni qilgan qilmishiga yarasha bo'lgan alamlar keladi. Alloh subhanahu va taolo 140-oyatda marhamat qiladiki, shak shubhasiz ey mu'minlar, sizlarga Allohning kitobida Allohning kitobi Qur'onda nozil bo'lgan narsa shuki, agar Allohning oyatlariga kufr kalimalar aytilayotgan yoki Allohning oyatlari istihzo qilib masxara qilinayotgan majlislarda mana shu so'zlarni eshitib qoladigan bo'lsalaringiz, sizlar ana shu Allohning oyatlariga kofir bo'layotgan, Allohning oyatlarini masxara qilib ustidan kulayotgan kishilar bilan o'ltirmalaringiz. Hattoki ular boshqa so'zga o'tkunlargacha. Agar Allohning oyatlaridan kulyapgan bo'lsalar yoki kufr kalimalarini aytayotgan bo'lsalar, mana shu majlislarda sizlar o'ltirmanglar. Turib chiqib ketinglar. To so'zini o'zgartirmagungacha. Agar o'ltiraveradigan bo'lsalaringiz, sizlar ularni singarinsiz, ya'ni ular bilan bab barobar. Ularning gunohiga sizlar shiriksizlar. agar mu'min bo'lsanglar ham, agar namoz o'qisanglar ham, agar dinni da'vo qilsanglar ham, ana shunday majlislarda hozir bo'lib qo'yib, turib chiqib ketmasanglar, yoki ularning so'zi o'zgartirilmasa ekan, sizlar ham o'shalarning jumlasidan sizlar. Albatta Alloh munofiqlarni va kofirlarni barchasini jahannamda jamlaydi deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Umar ibn Abdulaziz rahmehullah davrlarida bir guruh kishilarni ushlab olib kelindi. Guvohlik berildiki, bular sharob ichib o'ltirgan ekan, biz bularni ushlab keldik. Va bularni hammasiga shar'iy jazoni tayin qilgan vaqtlarida darrov urishlikni aytishdiki, mana bu kishi majlisda o'ltirgandi, lekin ro'zador edi. Bu kishi aroq ichmagandi. Degan vaqtida urishlikni shu odamdan boshlaydi degan ekanlar. Mana bu Allohning oyatini tilovat qilgan ekanlar, eshitmadingmi? Allohning oyatlarini ustidan kullayotgan majlislarda <laughs> o'ltirmalaring degan oyatni eshitmadingmi deb shundan urushlikni boshlanadi degan ekanlar. Ya'ni Allohning oyatlariga kofir bo'lishlik majlislarni bugungi zamonaviy ibora bilan ishlatganda parlamentlar parlamentlarda o'tirishlik Allohning halolini harom qilishlik, haromini halol qilishlik, turli-turli qonunlarni ishlab chiqarishlik, bular hammasi Alloh taolaning oyatlari kofir bo'lishlik bu. Shu majlisda o'ltirgan, salla kiyib olgan bo'lsa ham, soqali bo'lsa ham, u odam mana shundan jumlasidan. Palon siyezga deputat bo'lib demish palonchi. Deb xursand bo'lmaslik kerak bunga. u ana shu balchiqqa, ana shu najosatni ichiga kiritilgan odam u, tamommi, boshqa narsa emas u. Turli-turli yo'llar bor, toifalar bor. Biz hukumatlar ichiga kirib ishlashimiz kerak. Parlamentda a'zoyimiz bo'lish kerak. Hukumatni ichidan ishlab turib yiqitishimiz kerak. deyapgan kishilarga mana bu oyat agar mu'min bo'lsa kifoya qiladi. U maylisada o'tirib turib, shoyat Rahmonov mal'un va Karimov mal'un chiqib turib, qolalloh, qola demasa kerak. U majlislarda faqat Allohga kofir bo'linadi, xolos boshqa narsa emas. Butun yer yuzini ko'rsalar shu boshqa narsa emas. Bitta-bitta sallalarga kirib qoladi, yo duppiga kirib qoladi. Shuni o'zi musulmonlar ustidan kulishlik bu. Boshqa narsa emas. Alloh taolo aytayaptiki, unday majlislarda sizlar o'ltirmanglar deyapti. U majlislarga aralashmanglar deyapsizlar. Endi unga pul sarflab azob bo'layotgan bechoralar nima qilar ekan qiyomat kuni? 20 yil kurashib palon parlamonga deputat bo'pti deydi. E? Jahannamni biletini olsan, u deputatlik bileti emas, seni uchun u. Shuncha pul sarfladim, keyin deputat bo'ldim dedi. Oliy savatga dedi. Ha? O'lib sa o'sha jahannam biletini. Uchku nimanga toqib yurgan, ko'ksimga toqib yurgan u jahannam o'ti yulduzcha u. Endi bu haligi parlamentga a'zo bo'lganlarga bizga nima taalluqli joyi bor bu? Biz ham ba'zi ashaqang majlisda o'tirib qolamiz. G'ibat bo'linayotgan, tuhmat bo'layotgan, bo'hton bo'lyapkan. Maylisida o'tiramiz. Shunda bizchi, biz nima olamiz? Biz munkarni qaytarishlik vazifamiz. Ho, birodar. Nima deyapsiz siz? Hamma amallarimiz habadab ketyapti bu. Palon maylisda o'tirdim, paloncha bir yomon gap bo'ldi deb bizga aytib qo'yishadi. Biz darrani asha ishda o'tirgan odamlar urushimiz kerak agar biz Umar ibn Abdulaziz hukumatini joriy qiladigan bo'lsak. Hoji aka chidolmadim o'sha oilasida shunaqa yomon gaplar bo'ldi. Bo'htonlar bo'ldi. Hem birodar siz ham o'shalardansiz. Ha endi oli Fir'aunda bittasi iymonni bekitib turib, ya? <laughs> Oli Fir'aunda emish bittasi iymonni bekitib yashaganimiz. Bu siz o'tirganlar, bu birga o'tirgan majlisdagilar mu'minman deydi, ba'zi hatto mujohidman deydi. asli aqida manda deydi u. Lekin sizni birodaringiz Xotijam kofir deb beradi. Siz birodaringiz Xotijam mushrik deb beradi u. Demasdan da sizni vazifangiz ularni to'xtatishlik edi. To'xtatmasa u majlisdan chiqib ketishdi. nainki oxirgacha ishni o'ltirishlik. Falon majlisda shunaqa gaplar o'tdi. Demak, siz ham o'shlardansiz birodar. Bir kishi rosa achchiqlab turgan bo'lsa, borib qitig'ini qitiqlab, "Ha, ochiqlab qopsin, nima gap?" "Hey, shu mas'ullaring falon" deb beshar ochiqlab turgan. qatta qattiqroq gap gapirish mumkin. "Wala tajassasu" josuslik qilmang. Harom. Josuslik qilmani harom, harom, harom. Unaqangi majlisda o'tirmang, birodar. Allohni haq mavzul qilgan kitobidagi amri shu. Nahiy qiladi, qaytaradi. Fala taqudu ma'ahu. Bilan o'ltirmanglar. Mana shu qulog'im guvoh eshitdim dedi. Ya mana shu qulog'im bilan jahannamdan eshitganing uchun turib chiqishing kerak edi zamirda. Nima eshitib o'tiribsiz? Agar vazifa gaptoshlik vazifang bo'ladigan bo'lsa, unda to'g'ri senda yana yomon sifatlar paydo bo'ladi. gap tosh yurishlik yaxshi sifat emas u. Rasululloh sollallohu ikkita qabr o'rtasidan o'tdilar. Aytdilar, bu birodarlar qabr azob bilan azoblanyapti dedilar. Lekin gunoh kabira emas ekan dedilar, bir to'xtalib atdilar, yo gunoh kabirasi bor ekan bilan shuning uchun azoblanyapti qabrda dedilar. Bularning bittasi bavuldan tozalanmasa ekan, bittasi chaqimchilik qilib gap tosh yurar ekan dedilar. Bavuldan tozalanmaslik bilan chaqimchilik barobar, ikkovsi azob bir xilda. Undan ham og'irroq gap bor. Gap toshib yurishlikni o'ziga kasb qilib olgan odamlar haromdan bo'lganlar deydi. Bu yomon gap bu. Mu'minni aybini ochishlik emas, bekitishlik vazifamiz bor bizni. Inshaalloh bir-birimizga ishonib, Bir-birimiz aybimizni bekitib, bir-birimiz nomusimizni himoya qilib yashaymiz. Bir-birimiz nomusimiz to'kilishligi, men nomusim to'kilishligi. Men qanaqa mo'min birodarim nomusini himoya qil, albatta himoya qilaman. Shuning uchun raqamga maylisi hozir bo'lib qolmadi. Hozir bo'lib qolsang to'xtating, o'chir ovozni. Yonida turib chiqib keting. Alloh taolay aytayapti. Ular bilan o'tirmani deyapti. Shuning uchun munofiq bo'lib qolishidan hammamiz Allohdan panoh so'rashimiz kerak. Ayniki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'raganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam munofiq bo'lishidan panoh so'raganlar. Allohumma inni a'udhu bika minan nifoq deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Allohni Rasuli panoh so'ragan, bizdan panoh so'raydi. münafık munofiq demezler, demasdan münafık munofiq bo'lmadikmi deylik. Umar ibn khattab. Huzayfata yomonligi nima derdilar? "Ho, Huzayfa aytgin, men munofiqlar ro'yxatda bormanmi, yo'qmanmi?" dedilar. Falonchi munofiqlar ro'yxatda bormi demasdilar. Men munofiqlar ro'yxatda bormanmi, yo'qmanmi shuni menga aytib bergin dedilar. Chunki Huzayfata yomoni munofiqlar tanir Bizlar Bizda boshqacha bo'ladi. Hamma qozi boshqani munofiq bo'ldim deb istayveradi. O'zimizni so'raylik, munofiqmanmi, munofiq emasmanmi? Huzafata yomon nima dedilar? Ya amirul mu'minin, xotirjam bo'ling. Siz munofiqlardan emassiz, lekin sizdan boshqa hech kim bu gapni aytmaydi. Munofiq bo'lishingdan mana oyatlarni o'rganishdan maqsad biz avval o'zimizga nazar solaylik. Qaysi mu'minni yomon ko'ribdi biz? Nimaga kofirga nafratimiz yo'q? Demak, bizda o'sha nifoq paydo bo'lish boshlanibdi. Bitta-bitta paydo bo'ladi. Bitta. mu'minni yomon ko'ramiz u, mu'minni kamsitamiz u, mu'minni nazar pisand qilmaymiz u, kofirlarni ko'rsak qulluq qilamiz. Demak, bizda yomon sifat paydo bo'ladi. Insondagi g'arizalar bor. Muhabbat qilish, yomon ko'rishlik. Mu'minni yaxshi ko'ra olgan bo'lsak, chunki Rasululloh sollallohu alayhi hadislari bor. La tadkhulul jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu. jannatga mu'min bo'lmagunicha kira olmaysizlar. Mu'min bo'la olmaysizlar bir biringizni yaxshi ko'rmasanglar. Bir-biringlarni yaxshi ko'rmasanglar, <coughs> mu'min bo'la olmaysizlar. Mu'min iymoningni komil bo'la olmaysiz. Jannatga ham kira olmaysiz. Mu'minni yaxshi ko'radi. Biz jihad qilamiz. Allah subhanahu va taolo hammalarimizni iymonda sobit qadam qilsin. mu'minlarga muhabbatlik, kofirlarga nafratlik tavfiq Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.